si mateix hi ha una perpètua soledat i aquí fa veure que està bé per no fer llàstima. Avui és el dia de la ràdio, la nostra ràdio, aquella que ens alça al matí, ens acompanya al treball, a l'escola, la ràdio ens parla, ens canta, ens explica, ens murmura i, sobretot, ens acompanya el dia després de dia. Qui no vol alçar el cap per no afrontar la realitat, tancant-se qualsevol opció, negant-se la felicitat. La, la importància de la ràdio com a mitjà de difusió es concentra principalment en la natura del que aquesta representa com a mitjà en si, ja que posseix una qualitat íntima del tu a tu, que la majoria dels altres mitjans no tenen. Es permet utilitzar diversos elements creatius, com veus i música. La ràdio és un mitjà de difusió massiu que arriba al receptor de forma personal. És el mitjà de major abast ja que arriba a totes les classes socials. Estableix un contacte més personal perquè ofereix al receptor cert grau de participació en l'esdeveniment o notícia que s'està transmitent. És un mitjà selectiu i flexible. El públic del mateix no rep tan freqüentment els missatges com els dels altres mitjans i, a més, el receptor de la ràdio sol ser menys culte i més sugestionable en la major dels casos. Jo crec en els bons temps, crec en la bona els nostres fills. Crec en l'infinit i en els amics que et recorden que ja mai no estaràs sol. En relació amb altres mitjans de comunicació, la ràdio genera una situació comunicativa molt particular, en la qual emissor i receptor es veuen sense ser vist, en la qual es perceben espais sense ser percebuts, en la qual, sobre no res, es dibuixen mars, rius, muntanyes, animals, rostres, somriures, tristeses. La ràdio, com a moltes vegades s'ha dit, és un mitjà sec, però també és al mateix temps un món a tot color. Gràcies i mil gràcies, perquè tu la ràdio ens fas la vida més bonica, més alegre, més viva, més emocionant i <laughs> més fantàstica. Gràcies, moltes gràcies i visca la ràdio. Visca! Jo crec que en els bons temps, crec que en la bona gent i el temps del rock and roll, jo crec en tot, en tot l'amor.